mustaqil va erkin taratqu uyg'ur poysi organi debdi qarindoshlar mana amerikaniki danliq davlat majlislari kelib yig'in qatnashib qo'llab quvvatlabdi demak bu bir yaxshi boshlanish bundan keyin bu cho'qim yana uzluksiz taraqqiy qilib mangdu degan gap kuchayib mangdu degan gap uyg'urlarniki muajiratda mana shundoq o'zlarimizniki bir nopozdiq media organlarining bo'lishi bu bak muhimchu shaxsan xitoylarni bor bak ko'p masalan xitoy demokratlarniki masalan shin tangrin deysizlar нұрғын мұстақил аштақ медиалардан тартып televizyon kanalları чатты hamma narsa bor Ama biz uyg'urlarning uchun yo'q nima uchun chunki bizni qo'llab quvvatlaydigan iqtisodiy jihatdan yordam beradigan odam yo'q bak oz bak oz shunga Amerika'da mı shundoq bir küçük devlette davlatda uyg'urlarninki shundoq bir o'zimizga e, taalluq bo'lgan bir müstakil shundoq bir e, Medya organlarining buluşuyor, qurilishi biz hoş bo'lish